A život na ovome svijetu je samo, samo, varljivo naslađivanje. ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لخيرتي www.l-ihlas.com ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Kao što znate, braćo moja draga, ovo je naše 14. druženje u kojem govorimo o propisima dženazi. Juče smo završili sa govorom o ovoj zasigurno bitnoj tematici, a danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć spomenuti nekoliko fetava islamskih učenjaka stalne komisije u Saudijskoj Arabiji za izdavanje fetvi šeha Bin Baza i šeha Uthaymina rahmetullahi alehim. Cilj spominjanja ovih fetava može se rezimirati u nekoliko tačaka. Prvo, želim da spomenem neke stvari koje ših Albani rahmetullahi alihi nije spomenuo u svojoj knjizi. Druga stvar, nekada ćemo spomenuti neke fetve u kojima ovi učenjaci potvrđuju stavove šiha Albanija, a nekada ćemo spomenuti neke fetve u kojima oni ne podržavaju stavove koje je zauzeo ših Albani rahmetullahi alihi. Ovo sve iz razloga kako bi znali da u pojedinim pitanjima postoje razilaženja i da znamo da u dotičnim pitanjima imamo veliki islamski učenjake koji su zastupali nešto suprotno od onoga što je zastupao Ših Albani i Rahmetullahi Alihi. Počet ćemo sa prvim pitanjem. Na samom početku treba da znate da ova, ove petve znači nisu prevođene od riječi do riječi. Ja sam gledao da prevedem samo suštinu, znači nekada su pitanja duža, nekada su odgovori duži, ali ja sam gledao samo da ovaj uznem propis iz te petve, znači da li je stvar dozvoljena ili nije, ili nešto slično to mi. Tako znači da se niko ne može pozivati na petve u smislu da je to od riječi u riječ prevođeno, već se može uzeti samo da je to propis stav određene osobe koju citiramo. Prva stvar upitan je šehe bin Baz rahmetullahi alihi o učenju sure Jasin kod onoga kom je nastupe smrtne muke. Sjećate se da smo spomenuli da je šeh Albani rahmetullahi alihi smatrao da hadis na tu temu nije vjerodostojen. Također vidjet ćemo da šeh bin Baz rahmetullahi alihi koji je bio veliki muhaddis, veliki hadijski ekspert, smatrao je, znači u ovoj fetvi kada odgovara, smatrao je da taj hadis koji ukazuje da se uči sura Jasin kod osobe koje su nastupile smrtne muke, da je taj hadis i znači on je smatrao da to djelo nije propisano. Dok šejh Husemin rahmetullahi alihi kaže, velik broj učenjaka smatrao je tu stvar pohvalnom. Uzimali su za dokaz argumentat koji šejh Albani rahmetullahi alihi spomenuo kao slab daiv hadis. Sam šejh Husemin rahmetullahi alihi je smatrao da je taj hadis daiv, ali je govorio da ako ljudi ako ljudi smatruju taj hadis vjerodostojim da je njima dozvoljeno raditi po tom hadisu i podvukao jednu veoma bitnu stvar a to je da su učenjaci koji su smatrali taj hadis vjerodostojnim smatrali da se sura Jasin može učiti samo kada čovjeku nastupe smrtne muke ne nikako kada se završi ukop ili naknadno nakon njegovog ukopa također stalnoj komisiji šehu Useminu Rahmetullahi Alihi postavljeno je pitanje o donošenju telkina nakon što se čovjek ukopa. Poznato je znači da je od sunneta da se čovjek postiče na izgovaranje šehadeta kada mu nastupi smrtni muke. Postoji znači jedna određena skupina učenjaka koji su smatrali da ovaj telkin, da se postiče medjit na izgovaranje šehadeta nakon njegovog ukopa. Pa, pa je stanoj komisiji i šehu Sejminu postavljeno to pitanje pa su odgovorili da se telqin čini kada nastupe smrtne muke i da nema dokaza koji ukazuju na to da se telqin čini nakon što se mejit znači ukopa. Možemo rezimirati i kazati to je propisano kada čovjeku nastupe smrtne muke, a da nema vjerodostojnih argumenta koji ukazuju da se to radi nakon ukopa medjita. Šehu Usaiminu Rahmetullahi Alihi postavljeno je pitanje da li je propisano čekanje rodbini kako bi oni prisustvovali dženazi, to jest da se odgodi ukop kako bi rodbina pristigla iz nekih daljih krajeva, pa kaže ših Albani, eh, ših Husemin, rahmetullahi alihi, to je suprotno sunnetu Allahu poslanika sallallahu alihi wasallame i naredbi da se požuri sa dženazom. Sjećate se tamo onog hadisa gdje kaže Boži poslanik, esri'u bil dženazeti, požurite sa dženazom. Pogledajte šta znači, braću moja draga, živjeti sa narodom i šta znači ovaj čovjek da okusi šta je davanje feci. Vidjeli ste kako je Ših Albani Rahmetullahi Alihi temeljito obradio ovu tematiku, ali je mnogo stvari na koje nije dao odgovore. Odnosno, ima stvari koje on nekada direktno, neke indirektno spominjao, ali pogledajte ovo pitanje. Pitaju Šiha Bimbaza Rahmetullahi Alihi da li onaj ko kupa medjita treba da pita o medjitu je li klanjao ili nije. Kako dobro pitanje, a i te kako bitno za naše podneblje. Čovjek kupa mejite i kada god mu donesu mejita, da li će pitati je li on klanjao, je li bio musliman, je li radio harame i slično tomi. Pa kaže šehe bin Baz, rahmetullahi alihi, sve dok vanština ukazuje da je musliman i oni koji su ga donijeli muslimani su, nema potrebe za tim pitanjem. Također isti propis važi i za klanjanje dženaze. Čovjek neće pitati za čovjeka kojim se klanja dženaza da li je bio musliman. Osnova je dok su ljudi donijeli čovjeka da mu se klanja dženaza, da je taj čovjek musliman. A pogledajte, Ših bin Baz poznato je da je on davao fetve da čovjek koji ostavi samo jedan namaz iz ljenosti da je smatrao čovjeka keafirom. Ali vidite ovdje, Povrh toga što je tako žestok bio u tom pitanju, ovdje nije prekoračio tu granicu. On kaže, osnova je dok čovjeka donesu muslimana da se da ga treba kupati, on je musliman, okupaj ga i klanjaj mu dženazu. A zamislite onda, hajde da kažemo, oni ljudi koji ne smatraju čovjeka koji ostavlja namaz kjafirom, kako oni bi trebali da mekše i lakše gledaju na ovo pitanje. Šehu Useminu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje, slično ovo mi, samo malo žešći u smislu, kažu u pitanju šta će raditi ona osoba koja sumnja i ima jaku sumnju da je neko znači, činio neka dijela koja izvodi iz vjere, znači ne zna se da li je musliman, preselio kao musliman. Pa kaže Ših Huseminu Rahmetullahi Alihi, obaveza je klanjati takvoj osobi jer osnova kod čovjeka muslimana je da je ostao u vjeri, a prilikom doveće uvjetovati. Ovo je znači stav šeha Uthemina rahmetullahi alihi da čovjek kada uči dovu u dženazi za osobe za koje postoji jaka sumnja, znači ima čovjek neke argumente, tada će uslovljavati u dovi pa će kazati Allahumme in kane mu'minen tagfir lehu. O gospodaru, ako je bio vjernik, oprosti mu. O gospodaru, ako je bio vjernik, oprosti mu. Znači kada klanjaći cijelu dženazu normalno, ali kada dođe do učenja dove, ovaj izuzimaće. Znači, šehu Temin Rahmetullahi Alihi smatrao je da čovjek, ako postoji kod njega velika sumnja da li je čovjek znači, radio ta neka djela koja izvode iz vjere Islama, da će izuzeti u toj svojoj dovi i kazati će, kazat će Allahumme gfir lehu inkane mu'mina, oprosti mu ako je bio mu'min. Pa onda šehr Rahmetullahi Alihi navodi dokaze koji ukazuju na to da je dozvoljeno u dovi izuzimati. Pa jedan od tih dokaza je samo istihara, gdje čovjek kaže, o gospodaru, ako znaš da ovo dijelo koje ja želim da uradim, ako je hajr, daj ga meni. Ako nije hajr, znači čovjek ovdje izuzima i kao da, hajde kažemo, uvjetuje. Šihu Bimbazu i Šihu Seminu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje da li čovjek može da okupa svoje dijete, znači žensko dijete, ili žena da li može da okupa svoje muško dijete. Kaže ših Usaimi Rahmetullahi Alehi i šeh Bin Baz, dozvoljeno je čovjeku muškarcu da okupa svoje žensko dijete i dozvoljeno je ženi da okupa muško dijete do sedme godine. Vidite kako je to korisna stvar, znači mi smo govorili tamo znači, da je osnova da muškarci kupaju muškarce. Ženi, žene kupaju žene i dozvoljeno je da supružnici kupaju jedno drugu. Ali ovo pitanje nije spomenuto u knjizi. Znači, ova dvojica velikih učenjaka su dozvolili da čovjek okupa muškarac svoje žensko dijete do sedme godine, a također je majci dozvoljeno da okupa svoje muško dijete do sedme godine. Pogledajte opet pitanja. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji i šehu Useminu Rahmetullah Jalehi, čovjek koji preseli i ima zlatni zub u ustima. Šta će se raditi s takvim čovjekom? Da li će se izvaditi taj zlatni zub ili će se ukopati sa zlatnim zubom koji vrijedi? Pa kažu oni, to je vraću moja draga fik i to je posao i mučtehida, iako te stvari su opće poznate da se spominju u knjigama prava. Pa kažu, znači stana komisija i šehu Semin, ako će čupanje tog zlatnog zuba dovesti do toga da se i ostali zubi ščupaju, zato kada neko ima zlatni zub, poveže ga sa ostalim zubima i ne može se pojedinačno izvući. Oni kažu, ako je takav slučaj, ne može se taj zlatni zub izvući sam, i to nosi sa svom čupanje ostali zuba, taj se zub ostavlja. Ili, ako je tako pričvršen zub da će dovesti do trganja, znači desni ili neki slični stvari, onda se taj zub ostavlja, a u suprotnom, ako ne nosi nikakve posljedice, onda će se taj zub izvaditi, znači prije ukopa. Također, stalnoj komisiji je postavio čovjek pitanje od čijeg novca će se plaćati potrebe dženazi. Pogledajte kako ljudi mudro odgovaraju. Kažu u stanoj komisiji, ako misliš na potrebe dženazije, plaćanje kopanja mezara, plaćanje čefina, plaćanje nošenja medjita, plaćanje kupanja, to se, kaže, uzima iz novca za ostavšine medjita. A ako misliš na hranu koja se priprema da bi se dočekali oni koji dolaze, nažalost, kaže to nije dozvoljeno ni iz imetka umrlog, niti iz imetka njegove porodice, već je to zabranjeno, a sunnet je da rodbina i komšiluk donesu hranu ovaj porodici umrlog. Također, stanoj komisije postavljeno pitanje da li bračni ugovor se prekida sa smrću jednog od supružnika. Pa smo spomenuli, sećate se tamo da je ših Albani rahmetullahi alihi zastupao mišljenje da supružnici mogu kupati jedno drugo, znači nakon njihove smrti i da mišljenje u kojem učenjaci zastupaju da bračni ugovor se prekida e, sa smrću, da je to mišljenje slabo bračo. Da su, znači, ših, bimbaz i stalna komisija su potvrdili ovaj stav da ovaj je supružnicima dozvoljeno da kupaju jedno drugo nakon smrti. Al pogledajte ovdje, ovo je stvar koju spomenu ši, ovaj, kako se zove. Ovo je pitanje koje spomenu ši Albani u svojoj knjizi. Ali pogledajte drugo pitanje koje nije spomenuto, a tako je često i može se desiti. Da li je dozvoljeno čovjeku da okupa svoju ženu koju je razveo, a ona je u periodu iddeta. Čovjek je talaknuo, razveo svoju ženu i u periodu iddeta jedno od njih preseli. Da li je čovjeku dozvoljeno da okupa tu ženu ili ženi da okupa muža? Takvo pitanje je postavljeno šehu bin Bazu, rahmetullahi alihi, pa je kazao da je dozvoljeno supružnicima da okupaju jedno drugo dok su znači u znači dok je žena u iddetu ako je to opozivi razvod šta znači opozivi prvi ili drugi kada čovjek ima pravo da vrati ženu još dok je u iddetu bez sklapanja novog ugovora i plaćanja mehra i ono sve što ostalo treba. Ali ako je to neopozivi treći talak, tada čovjek ne može. Također, šehu Useminu Rahmetullahi Alehi postavljeno je pitanje da neki ljudi kada kupaju medjita stave ruke medjita onako kako se stavljaju ruke u namazu. Znači tako ga zamotaju čepine pa su pitali je li to ispravno pa kaže šeh Useminu Rahmetullahi Alehi ispravno je da čovjek kada se kupa i kada se zamotaje u četine, da se njegove ruke stavljaju normalno, znači niz njegovo tijelo na njegove bokove. Jednom čov, jedan čovjek je postavio također šehu Feminu pitanje da li je ispravno da i hrame u kojima je obavio hađ uzme sebi za četine. Pa kaže šehu Femin rahmetullahi alihi da si preselio na hađu to bi bilo propisano jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je naredio da se čovjek koji preseli na hađu zamota u njegove ihrame i da to budu njegovi četini. Ali kaže to nije propisano kada čovjek dođe kući jer Boži poslanik je umotan u tri četvina, a ti četvini nisu bili njegovi ihrami iako je Boži poslanik obavio hađ i zato kaže da ta stvar nije propisana. Stalnoj komisiji za fete postavljeno je pitanje da li dijete koji preseli, a nije osunnećeno, treba osunnetiti prije ukopa. Dijete preselilo, a nije osunnećeno. Da li to dijete sunnetiti? Pa su odgovorili da nema potrebi da se sunneti, jer ono je imalo potrebu da se osunneti dok je bilo živo, a nakon što je preselilo, nema potrebi da se sunneti. Također, stanoj komisiji postavljeno je pitanje da li čovjek koji preseli u namazu, čovjek klanja namaz i preseli, da li ta osoba treba da se kupa, jer ovaj oni su to gledali ti koji su postavljali pitanje al analogno šehid oni kažu šehid se ne kupa pa taj čovjek koji je preselio u namazu da li se može analogija znači koristiti tu pa da se ne kupa ta osoba pa su odgovorili u stalnoj komisiji medjet koji preseli u namazu će se kupati jer nisu došli posebni argumenti koji izuzimaju određenu skupinu ljudi iz propisa kupanja osim grupe šehida. Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje da li, kaže, vi smatrate da ljudi koji preseli u saobraćajnim nesrećama se smatraju šehidima. Čovjek preseli u saobraćajnoj nesreći, neko udari čovjeka, znači, jer smiješno je pitati da neko proiz, znači, bude razlogom saobraćajne nesreći bespravno, pa da taj čovjek znači, se smatra šehidom. Već, znači, čovjek preseli u saobraćajnoj nesreći, ni kriv, ni dužan, da li se takva osoba može smatrati šehidom? Ja u početku kada sam čitao ovu fetu nisam stvarno mogao shvatiti zašto ljudi postavljaju tako pitanje. Ali postoji ovaj jedna sličnost. Pa kažu oni u stalnoj komisiji, nadamo se da je on šehid. Jer on sliči onome ko umre u ruševinama, a u vjerodostojnim hadisima je došlo da onaj ko preseli u ruševnima je ima nagradu šehida. To je bio odgovor stalne komisiji. Šehu Bin Bazu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje je li ženama dozvoljeno da klanjaju dženazu. Žene znači da dođu i da pristupuju da klanjaju dženazu, pa je šeh Baz Rahmetullah je odgovorio općenitim argumentima gdje stoji da je Boži poslanik preporučio klanjanje dženaze i iz tog propisa se ne izuzimaju žene, znači propisano je ženama da klanjaju dženazu. Nakon toga je šeh Baz pojašnjavao da žene ne smiju da idu na mezare, da slijede dženazu, ali sam čin obavljanja namazi, džena, eh, dženazi, namaza je propisan ženama. Pogledajte sljedećih pitanja. Kaže, pitanje postavljeno bim bazu, ako čovjek klanja dženazu. U istom momentu klanja dženazu za pet, džena, znači za pet medjita. Petorica ljudi su preselili i odjednom im se klanja dženaza. Postavlja, oni koji su došli odmah, ne treba i početi pričati. Postavljeno je pitanje, pet osoba je preselilo. I klanja im se odjednom dženaza kaže ovaj koji postavlja pitanje da li ta osoba koja klanja od jednom pet dženaza, da li će imat nagradu pet kirata ili će imat jedan kirat zato što je klanjao jednu dženazu. Pitanje na mjestu. Kaže Ših bin Baz rahmetullahi alihi, nadam se da će imati nagradu koliki je broj dženaza. Znači onoliko koliko dženaza se poreda, ovaj, bez razlike što se klanja od jednom, nadate se da ta osoba ima ne toliku nagradu, znači kirata koliko je broj dženaza. Postavljeno je pitanje Bimbazu, rahmetullahi alihi, da li je dozvoljeno otputovati negdje, znači u drugo mjesto, kako bi čovjek prisustovao u dženazi. Zašto ovo? Zato što postoje na hadis koji smo mi spominjali, da se ne, poduzim, ne poduzimaju putovanja, osim kako bi se posjetila ovaj jedna od tri ova sveta mjeseđida. Pa kaže šeh Bimbaz, rahmetullahi alihi, da nema nikakve smjetnje da čovjek odputuje kako bi klanjao u dženazu, jer sjećate se tamo kada smo mi govorili da se to smatra ovaj hadis, ako čovjek ide da bi obišao neko mjesto vjerujući da je to mjesto svijeto i blagoslovljeno. Ali u ovom slučaju čovjek ide samo kako bi prisustao u dženazi, kako bi ovaj zaslužio tu nagradu koja se obećaje. Šeh Uthemin i Šeh Bin Baz su upitani gdje će čovjek stati kada klanja dženazu u smislu imam koji klanja medjitu, gdje će stati Sjećate se da smo spominjali da postoje različita mišljenja, ali oni su preferirali ono mišljenje koje je spomenuo Ših Albani rahmetullahi alihi, gdje kaže, ako je Mejit muško, staće kod njegove glave, naspram njegove glave, a ako je žena, staće naspram kukova ili sredine tijela. Također, Šihu Seminu postavljeno je pitanje za ravnanje sapova prilikom obavljanja dženaze, pošto kaže, primjetno je da velik broj ljudi kada klanjaju dženazu ne paze na tu stvar. Pa kaže Šehu Temin Rahmetullahi Avlihi, općenitost dokaza na tu temu ukazuju da ukazuje da safovi i da se poravnaju u svim ibadetima u kojima je propisano da ljudi stoje u safovima. Bez razlike da li se klanja u farz, na fila, da li se klanjala dženaza, da li žene klanjale u džematu, kada god je propisano redanje ljudi u safove i propisano je da ti safovi budu prazni. Onda ših govori kako je to čudna stvar da ljudi su zapostavili takvu veliku stvar. On je preferirao mišljenje, znači spominje da je vađib obaveza poravnati safove. Šehu Bimbazu staloj komisiji i šehu Sejminu postavljeno je pitanje dizanja ruku prilikom donošenja tekbira u dženazi, pa su svi donijeli, znači dali fetvu da je od sunneta da se dižu ruke prilikom izgovora svih tekbira. Znači, šehu Cemil, šehu Dimbaz i stalna komisija su smatrali da je od sunneta da se ruke dižu prilikom izgovora svakog tekbira. Šehu Usemin Rahmetullah Jalehi je upitan o učenju početni dovi, to smo učin spominjali, o učenju početni dovi prije Fatihe, to je ona dova Subhaneke Allahume ve bihamdike ili nešto slično tome imaju i druge dove, pa je odgovorio šehr Rahmetullah Jalehi učenje te dove nije znači propisano kao što kažu islamski učenjaci, ovaj jer je dženaza namaz općenito zasnovana da se to sve završi što kraće i što prije. Zato je propisano da se uči znači euza, bismillah, fatiha i da se uči sura i nakon toga znači ono što sleduje. On je spominjao argumente koji ukazuju da treba da se uči euza i bismillah, ali u osnovi znači nemamo mi potrebu da to spominjemo. Također šejh Husemin i šejh Bin Bas su upitani da li je obavezno da se uči Fatiha nakon prvog tekbira, pošto smo spominjali da postoji ovaj jako razilaženje kod islamskih učenjaka po tom pitanju, pa su njih dvojica dali odgovor da je učenje Fatihe u dženazi rukn obaveza važiv, znači stroga obaveza i da namaz osobe koja to ne prouči nije ispravan. Zbog općenitosti riječi Božih poslanika, la salate, limen men lem jekra bi fatihatel kitab, nema namaza ono me ko ne prouči fatihu u namazu. Pa kažu oni, ovo obuhvata i namaz koji se klanja znači svakodnevno, a obuhvata i dženazu, jer sama dženaza potpada pod riječ namaz, jer počinje se sa tekbirom, a završaje se sa ovaj predavanjem selama. Postavljeno je pitanje šehu Bimbazu i šehu Uthejminu, rahmetullahi alihi, je li dozvoljeno ono mi ko nije prisustvovao dženazi da klanja na kaboru. Znači čovjek je iz nekog opravdanog razloga okasnio, nije prisustvovao ukopu dženazi. Da li takva osoba može otići na mezarluke i klanjati tu dženazu? Pa su odgovorili, znači, ših bin Baz i ših Husemin rahmetullahi alihim, da je to dozvoljeno na osnovu hadisa da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao na kaburu ženi koja je čistila mesđid i ukopali su njeno tijelo bez njegovog znanja. Znači desilo se da je žena koja je čistila mjesečit preselila, pa su je ukopali bez znanja Božijeg poslanika. Pa kada je pitao za nju, kazali su da su je ukopali, pa je otišao Božiji poslanik sallallahu alihi wasallame i klanjao dženazu toj ženi na njenom kaburu. Kad kažemo na njenom kaburu da neko ne svati, bukvalno da je čovjek na kaburu, znači kod njenog kabura. Također Šihu Semin je upitan o namazu u odsustvu. Pa sjećate se da smo mi tamo spominjali da postoje tri mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedni kažu da se može namaz u odsustvu, odsustvu klanjati svima. Ima oni koji kažu da se ne klanja nikome. Ima središnje mišljenje koji preferirao ših Albani Rahmetullah Jali da se klanja samo osobama kojima niko nije klanjao. I dokaz za to je hadisu Buhari i muslimu da je Boži poslanik klanjao neđaši. Pa ših Husemin Rahmetullah Jalihi se složio sa ovim mišljenjem i kaže dženaza u odsustvu se klanja samo osobama kojima niko nije klanjao dženazu. Ako se zna da je neko klanjao određenoj osobi, znači nema potrebe takvim osobama klanjati ovaj dženazu u odsustvu. Šihu Seminu također postavljeno je pitanje da je čovjek ubio svoju suprugu, nakon toga ubio sam sebe, pa su ga pitali da li je dozvoljeno takvoj osobi klanjati dženazu, pa kaže šeh Rahmetullah Jalehi, njemu je propisano i dozvoljeno da se klanja dženaza, jer to dijelo nije od dijela koji izvode iz Islama. Pa je spomenuo argument koji ukazuje na to riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada govori tamo o ubici i ubijenom, znači u suri Bekara gdje kaže فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ Ako mi bude oprošteno od njegovog brata. Pa Allah Đelešanu ovdje ubicu i on, porodicu ubijenog naziva braćom. Na osnovu ovog kuranskog ajeta islamski učenjaci kažu da čovjek koji počini samoubistvo ostaje i dalje, znači ili ubije muslimana, da i dalje je musliman, da to ne izvodi iz vjere islama. Ali sam šehu temi rahmetullahi alehi na kraju kaže, iako to djelo koje je čovjek uradio je veliko djelo i navodi kuranski ajet gdje Allah Đelešanu u jednom kuranskom ajetu osobi koja, pre, koja ubije vjernika mu'mina namjerno prijeti mu sa pet stvari. Prijeti mu sa džehennemom, prijeti mu vječnosti u džehennemu, prijeti mu Allahovom srđbom, Allahovom prokle, Allahovim proklestom i Allahovom velikom patnjom. Sve u jednom kuranskom ajetu gdje kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا pet stvari u tako jednom kratkom ajetu kojima Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji su počinili ubijstvo, znači namjerno. Također jedno pitanje koji se rijetko dešaje, ali je lijepo da čovjek zna te stvari. Pitaju šeha u mjestima gdje se klanja šeha Usajmina, ovaj, u mjestima gdje se klanja dženaza u mesđidu. Pa čovjek dođe u džanju i ljudi hoće da klanjaju dženazu pa on prisustuje dženazi i nakon toga želi da ostane u džamiji. Da li to klanjanje je dovoljno kao zamjena za tehijetul mesečit ili nije? Pa ših odgovara da klanjanje dženazije ne može stati na mjesto klanjanja tehijetul mesečit, da već čovjek treba nakon što klanja dženazu, ako želi ostati u džamiji, klanjati dva rekiata, nakon toga da ostane i da sjedi. Također, stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno klanjati dženazu u mezarlucima. Sjećate se da smo spominjali da Ših Albani rahmetullahi alihi smatrao je da nije dozvoljeno klanjati dženazu u mezarlucima. A stalna komisija je kazala dozvoljeno je klanjati dženazu u mezarlucima. Kao što je dozvoljeno klanjati dženazu nakon ukopa na mezarlucima. Znači prvo kažu dozvoljeno je klanjati prije ukopa, a nakon toga potvrđuju pa kažu dozvoljeno je klanjati dženazu na mezarlucima nakon ukopa kao što je prenešeno da je poslanik klanjao na kaburu žene koja je čistila mesrid, hadis je zabilježio muslim. Također stalnoj komisiji je postavljeno pitanje, pogledajte pitanja. Ovo se rijetko dešava, ali to je posao mučtehida da odgovaraju ljudima na fetve. Kaže, može li se klanjati zajedno dvije dženaze? Jedna od tih dženaza je prisutna, a jedna je odsutna. Pa da s jednim nijetom klanjaju dženazu i tu prisutnu i tu koja je odsutna. Pa su odgovorili, kaži, pošto nema razlike u klanjanju dženaze u odsustvu i prisustvu, nema nikakve smjetnje da se klanja zajedno. Znači jedna je prisuta, jedna je odsutna, nema nikakve smjetnje da se klanjaju zajedno, kao što kažu, nije nema nikakve smjetnje da se klanjaju dvije koje su prisutne ili dvije koje su odsutne, nema nikakve smjetnje da se klanjaju odjednom. Stanoj komisiji Šehu Tejminu postavljeno je pitanje da li se može ukopavati noću. Također sjećate se da je šeha Albani smatrao tu stvar da nije dozvoljena osim ako za to postoji velika potreba. A oni su odgovorili da je to dozvoljeno zbog hadisa u Buhari i Muslimu da je poslanik e, preselio čovjek pa su ga ukopali noću pa kada ih je upitao Boži poslanik, kazali su da su prezirali, prezirali da probude Boži poslanika, sallallahu alihi wasallame, pa im Boži poslanik to nije osporio. Također prenosi se u vjerodostojim predajama da je Boži poslanik ukopan noću, da je Aisha radijallahu ta'ala ukopana noću, Ebu Bekr, Osman, Ibn Mes'ud. I onda odgovaraju na onaj hadis koji je spomenut u tom poglavlju da je Boži poslanik prezirao ukop noću, odgovorili su da se to smatra ako se znači ukopavanjem mejita noću nedadnu mejitu njegova prava da li da budu kratki ili neodgovarajući čefini, da se ne okupa mejit ili da se namaz ne obavi kako treba, a ako se sva prava mejitu dadnu, oni su smatrali da je to dozvoljeno. Čak sjećate se hadisa da je Boži poslanik učestvovao u ukopu jednog ashaba noću pa su koristili svjetiljku kako bi ovaj mogli da ukopaju ashabatu. Također stalnoj komisije je postavljeno pitanje Kako čovjek da naklanja dženazu namaz ako okasni jedan dio dženazi? Ovo je pitanje koje svaki musliman treba da zna. Znači čovjek dolazi i ljudi su već klanjali jedan dio dženazije. Šta će i kako će čovjek da se ponaša? Kada imam preda selam, da li će i on predati selam i time završiti ili će naklanjavati? Ako će naklanjavati, kako će naklanjavati? Znači ovo pitanje je postavljeno stalnoj komisiji. Znači čovjek koji je okasnio tri tekbira. Pitanje je bilo konkretno čovjek koji je okasnio tri tekbira. Pristovo je samo jednom tekbiru. Pa kažu u odgovoru, on će donijeti prvi tekbir i smatraće da je taj dio namaza, njegov prvi dio namaza. Kao što čovjek i kada naklanjava obični namaze. Kaže, pa kada imam preda selam, on će donijeti preostale tekbire i učiće između tekbira minimalni vađib. Znači kada donese prvi tekbir, nakon toga se uči Fatiha. Normalno, ako ga imam pre, ovaj prekine sa selamom, on nastavlja, znači donosi tekbir, nakon toga će samo kazati Allahumma salli ala Muhammed. To je minimalan važib donošenja salavata. Donije će nakon toga tekbir pa će kazati Allahumma gfir lehu. O gospodaru, oprostimo. Nakon toga će donijeti četvrti tekbir i predaće selam. Znači, čovjek će nakon selama naklanjati ono što je propustio, ali će se znači ograničiti na minimalno ono što se od njega traži od važiba, a to je znači kada je u pitanju salavat, samo će kazati Allahumma salli ala Muhammed i time je on znači donio salavat na poslanika, a što se tiče dovi, ona je također po mišljenju ovih učenjaka obaveza, kazat će samo Allahumma gfir lehu, gospodar oprostimo. I to je već ispunjena ta, znači, taj uvjet. Tako ovo je jedno pitanje, znači koje bi svaki čovjek musliman trebao da poznaje. Šehu bin Bazu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje kako će se ponašati ljudi koji nemaju cigle i čerpiša da time zatvore znači, medjita u lehd u kojeg su ga stavili. Pitanje znači da se može koristiti neki drugi materijal kao pečina, kamijen ili daska. Pa kaže šeh uh, bin Baz, rahmetullahi alihi, ako nema cigli ili čerpiča, obaveza je koristiti kamijen ili drvene daske ili nešto drugo što će zaštititi mejita, zatim će se nakon toga posuti zemlja, jer kaže to je rad sodno riječima Allah subhanahu wa ta'ala, fettaku Allahe me steta'atum, se Allaha koliko možete sodno riječima Božih poslanika, i da emertukum bi emrin, fe'tu bihi me steta'atum, kada vam naredim neko djelo, uradite onoliko koliko ste u mogućnosti. Šehu Zeminu postavljeno je pitanje kada se nosi medjit, da li će mu se okrenuti naprijed glava ili će mu se naprijed okrenuti noge. Pa kaže šeh, rahmetullahi alehi, ne znam da o tome postoji hadis od Božijeg poslanika, ali govor u Leme upućuje da će glava biti naprijed. Šehu bin Bazu i šehu Seminu postavljeno je pitanje da li je propisano i pohvalno da se prekrije kabur ženije kada se žena stavlja u kabur? Da li je propisano da se prekrije kabur ženije kada se žena stavlja u kabur? Pa kaže šehe Husemin i šehe Bin Baz da je to bolje i da su to praktikovale prve generacije. Znači da to djelo može se raditi i da je to bilo u praksi prvih generacija. Čak pogledajte šeha Husemina rahmetullahi alihi upitali su da li se može kada žena bude na tabutu i treba je nositi do mezarluka, da li se može na njeno tijelo staviti nešto kao neki kavez. I to su čak natrtali ljudi na fetvi i poslali mu tu fetvu da on to vidi. Nešto kao kavez preko čega će se staviti platno, pogledajte, subhanallah, mrtva žena, ali da se ne vidi njeno tijelo. Pa še Usaimi Rahmetullah Jalihi napisao jednu kraću studiju o tom pitanju, gdje je u toj studiji spomenuo stav četiri mezheba da su smatrali svi da je to pohvalno i da je to dozvoljeno. Učenjaci četiri mezheba su smatrali da je pohvalno da se na tabut ženi stavi nešto kao u vidu nekog kaveza ili nešto što neće dozvoliti da platno žene bude direktno platno kojim se prekriva žena, direktno na njenom tijelu kako bi se oslikalo njeno tijelo, već kako se njeno tijelo ne bi oslikalo. Zato je ona prirodna feca, znači prepisano je, to je bila praksa prvih generacija kada se žena spušta u kabur da ljudi prekriju platnom kabur ako bi se desilo eventualno da se njeno tijelo otkrije, znači ili izviriše fina da to prisutni ne, ne primijeti. I to je prenešeno od Fatime radijallahu ta'ala da je naredila da uradi tako s njenim tabutom, da stavi nešto preko njega kako se njeno tijelo ne bi vidjelo kada bude i nošeno, znači, na tabutu. Malo se još trpite, inša Allah, pa privodimo kaj. Šihu Seminu Rahmetullahi Alihi postavljeno je pitanje Da li je propisano da se stavlja na kabur ženi dva kamena, a na kabur muškarca jedan kamen kako bi se pravila razlika između kaburova muškaraca i žena? Pa je odgovorio, islamski učenjaci nisu poznavali takav vid razdvajanja, iako su dozvolili da se stavi dva ili jedan kamen na kabur medjita, ali nisu zagovarali, niti su spominjali da ima potrebe da se rastavlja na takav način. Već znači, nima smetni da čovjek stavi ili jedan kamen ili dva kamena kako bi se znalo gdje je kabur ali da se na takav način razdvaja, to nije poznato. Kažu u pitanju koji je postavljeno Šehu Seminu, u nekim zemljama se na kabur stavlja komad mramora, na kojim se ispisuje ime, prezime Megita, neki ajeti, pa šta mislite o tomi? Pa kaže Šehu Semin, to je munker, zlo i haram koji treba ukloniti jer je poslanik zabranio gradnju na kaburovima, zabranio je da se sjedi na njima, zabranio je da se piše po njima. Još peta je znači duža, ali općenito znači odgovor ovaj se svodi na to da je zabranjeno da se postavlja bilo kakav spomenik ili nešto slično tome na kabur. Ših Utsemin također upitan je o tome da li je dozvoljeno hodati između kaburova u obući. Pa kaže ših rahmetullahi alihi, hodanje u obući između kaburova je suprotno sunnetu Allahu poslanika i bolje je da insan skine obuću kada hoda između kaburova. Osim ako za to postoje opravdani razlozi kao što je prisustvo trnja, vrućina, bodljikavi kamen, tada nema smjetnje da čovjek hoda u obući. To je fetva šeha Utsajmina rahmetullahi alihi. Također postavljeno je šehu Utsajminu pitanje Da li je propisano učenje Kur'ana na mezaru nakon ukopa? Pa je odgovorio ših Rahmetullahi Alihi, ispravno mišljenje je da je učenje Kur'ana nakon ukopa novotarija. To nije bila praksa poslanika sallallahu alihi wasallame, niti je naredio to ono što je naredio Boži poslanik jeste da se čini dova za Mehita. Također šehu Seminu postavljeno je pitanje da li se može proučiti nešto od Kur'ana i nagradu od toga, znači učenja da se pokloni nekom od svojih roditelja ili rodbine, pa je odgovorio, po tom pitanju ima razilaženje, ispravno je da je to dozvoljeno, ali je bolje uputiti zdovu za medjita. Znači ovo je rezime njegove fetve gdje on kaže da postoji razilaženje islamskih učenjaka, kao što smo juče spominjali. On je lično smatrao da je to dozvoljeno i to je stav šeha, mm, šehul Islama ibn Tejmije i ibnul Qajjima, ali oni svi kažu, iako je ta stvar dozvoljena, to nije bilo od praksi prvih generacija, a najbolja praksa je znači ono što je radio Boži poslanik, što su radile prve generacije, zato čovjek treba da se uči i da radi one stvari koje preporučuje Boži poslanik, a to je učenje dove za medjita. Stalnoj komisiji za fece postavljeno je pitanje iz Sidneja, iz Australije, u kojem stoji da država Australija zabranjuje da se Medjit ukopa osim u sanduku. Pa su onda tamo muslimani došli u razilaženje. Neki su zbog toga slali svoje Medjite, znači izvan Australije, u njihove rodne krajeve, da se ukopavaju tamo, a neki su opet ukopavali tamo u posebne mezarluke muslimanske pa su onda znači poslali pitanje stalnoj komisiji kako bi im oni ovaj dali odgovor kako ne bi bilo tog razilaženje među muslimanima pa su odgovorili sunnet je da se medjit ne ukopaje u sanduku bez razlike bio taj sanduk otvoren ili zatvoren jer to nije prenešeno od poslanika riječima niti djelom niti je prenešeno od ashaba a svaki hajr je u njihovom slijeđenju a zlo svako zlo je u slijeđenju novotarija u tome je oponašanje nevjernika dok prebacivanje Medjita iz mjesta smrti nije propisano bez velike potrebi. Da se Medjit ukopa u sanduku, to nije dovoljan razlog da se prebaci u drugu državu. Znači oni na kraju ipak kažu, kažu da nije propisano da se Medjit odnosi iz mjesta gdje je preselio, osim ako zato postoji velika potreba. Oni kažu, ako već imate svoje mezarluke, jedini znači razlog zbog koji bi vi prebacivali svoje medjite jeste što i morate ukopavati u sanduk, sanducima, onda kažu to nije dovoljan razlog, vama je bolje da ukopajete svoje medjite u Australiji, znači u mjestima gdje preseli. I zadnja stvar, kratka fetva, znači je li dozvoljeno posjetiti kabur nevjernika, pitanje postavljeno Bimbazu, odgovorio je da je dozvoljeno posta, uh, posjetiti mezarluke nevjernika s ciljem da čovjek uzme pouku iz toga, a ne da znači upućuje dovu za njih, niti da se selami sa njima. To je ono što sam ja pripremio za večeras i time smo završili ovaj jedan veliki serijal predavanja mislim da oni koji su redovno prisustvovali da su imali šta da nauči molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjeri i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بصفنا يا الناس تعاتبنا بكل احساس islamski web portal www.l-ikhlas.com على دين وإيمان بنينا حبنا من شاء على دين وإيمان